Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի 36-ամյա Պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդուն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոխնախագահ վարչապետ Դուբայի էմիր Շեյխ Մոհամեդ Էբդե Ռաշիդ Ալ Մակտումի եւ նրա որդու Դուբայի թագաժարան Կարքայազն Շեյխ Համդանի հետ հանդիպմանը գնացել է հայկական Ազատ մարտ բրենդի հուդիով, հաղորդում է The National News-ը։ Մանչեսթերում եւ Լոնդոնում խանութներ ունեցող ընկերության համահիմնադիրներից է նախկին ֆուտբոլիստ Կարեն Չոբանյանը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հարավամերիկյան գոտու ընտրական մրցաշարում մեկնարկել է 15-րդ տուրը։ Ուրուգվայի հավաքականը Մադրիդի Ատլետիկոյի հարձակվող Լուիս Սուարեսի գոլի շնորհիվ առավելության հասավ Պորտուգալիայի թիմի նկատմամբ եւ 19 միավորով 4-րդ տեղում է։ Ուրուգվայից 5 միավոր առաջ է 3-րդ տեղում ընթացող Էկվադորը, որը 1-1 հաշվով խաղաց առաջատար Բրազիլիայի հետ։ Բրազիլացիները 36 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ ապահովել են եզրափակիչ մրցաշարի ուղագիրը։ Երկրորդ տեղում գտնվող եւ ուղագիրն ապահովված Արգենտինա Արժենտինայի հավաքականը 2-1 հաշվով առավելության հասավ Չիլիի թիմի նկատմամբ, որը 16 միավորով 7-րդն է։ Հարավամերիկյան գոտու առաջին 4 տեղերը գրաված թիմերը ստանում են եզրափակիչ մրցաշարի ուղեգիր։ 5-րդ տեղը գրաված հավաքականը մասնակցում է անցումային հանդիպումների։ Գերմանիայի հավաքականի պաշտպան Ռոբին Գոսենսը Բերգամոյի Ատալանտայից տեղափոխվել է Իտալիայի չեմպիոն Միլանի Ինտեր հաղորդում է ակումբի կայքը։ Կողմերը կնքել են կես տարվա վարձակալության պայմանագիր։ Ինտերը պետք է ամռանը 25 միլիոն եվրոյով գնի 27-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերային իրավունքը։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Գոսենսը Ատալանտայի հետ բոլոր մրցաշարերում մասնակցել է 8 հանդիպման, խփել 2 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ Մեծ ցաղավարտի մրցաշարի 20-ակի չեմպիոն Ռաֆայել Նադալը 6-րդ անգամ դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառաշնության եզրափակիչ։ Իսպանացի թենիսիստը մրցեց Մատեո Բերետիի հետ եւ առավելության հասավ 4 սեթում 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 2 ժամ 56 րոպե։ Նադալի մրցակիցը եզրափակչում կլինի աշխարհի երկրորդ ռակետ ռուսաստանցի Դանիել Մեդվեդևի եւ 4-րդ ռակետ Հուն Ստեֆանոս Ցիցիպասի դիմակայության հաղթողը։